Turi kuwa chumini munani nyakanga mwaka eh, eh, wibumbi wibina milongi wibina kabili kaze mumakuru mukirundi avugwa kuruno murango ayo nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abigisha bazoba batoye ikibazo c'akazi cakozwe kuri w'Imana bazotangura gukora ku kazi mu kwezi kw'icumi buca gutangura nkuko vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'indero. abakorewe mabi muri kahise basabwa gufata iya mbere mu kwerekanisha ryo kurikuriranira mu ntumbero yo gushikira kunywana nyakuri akama bategwa na musenyeri wa diocese ya Muyinga ubucanandi y'ingaburo y'uno munsi nayo ituyagira kujyanye bijyanye n'icyamwa cy'inazi aho umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo atubwira ko ari kiribwa gisanzwe cyifitiye amazi mu buhinga bw'ibyuma hari Albert Ndwayo muri studio muri kumwe na Romar Denier sangwe ikaze zitazosubira arabya amanama yabaye kugitegura François Havyarimana akemeza ko ibintu byose bizoba ku mugaragaro gushika mu kwicumi aho abamenye bazohabwa makete yo gutangura akazi abigisha dukeneye kwa kazi bangana igihumbi nk'uko twama tubikora buri mwaka rero novuga yuko habaye utubazo duke ugereranije n'utubazo twabaye mu mwaka uheze tumwe kugeza ubu utubazo twabaye ahanini n'abantu wasanga batari ku ntonde z'abazokora iki kibazo nabo barashoboye gutunganirizwa abari babifitiye uburenganzira abandi nabo bashoboye novuga eh, guhabwa ibyo bifuza no kuvuga kujya gukora ikibazo nk'uko mubizi iyo umuntu atanezerewe yarashobora kwitura umugwi wo mu makomine iyo inyishu bamuhaye itamushimishije agaca yitura umugwi wo mu ntara hanyuma inyishu bamuhaye itamushimishije agaca yitura umugwi w'igihugu amakete rero yashoboye gushika mu mugwi w'igihugu angana hafi mirongo itatu hanyuma bashobore gutunganirizwa bakaronka icyo bifuza bangana eh, nka cumi muri abo barenga mirongo itatu murumva yuko Eh, dufashe yuko abari biyandikishije bangana eh, ibihumbi birenga gato cumi na bitatu murumva yuko hamaze kwandika amakete abantu mirongo itatu bisigura yuko koko eh, igikorwa cyagenze neza cyane ahanini ingorane ziba iyo duheje gukosora duheje gukosora rero niho haheza naho nyine agashobora kwitura iyo migwi nk'uko mpeje kubivuga hanyuma agatunganirizwa dufatiye ku nsiguro twabahaye ingene twabateguye twibaza yuko atamurezi atamuntu ajejwe indero azosubira gukora amakosa nkarya twabonye umwaka uheze hasanzwe hariho e, ikirangamisi ivyo vyose biranditswe muri bimwe twita terme de reference abazokuri ikibazo barabizi mu gisata cy'ubutungane bunywanisha naho abagiriwe na e, abagiriwe inabi bahamagarirwa gutera intambwe ya mbere mu nzira yo kurekuranira no gusubiza hamwe ako kamo bagatewe na musenyeri Yohakimu ntawondereye kuri wa gatandatu muri paruwase Muramba mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe ikigongwe no gusubiza hamwe na Pierre Claver ndayicariye arongoye umugwi ugire w'ukuri no kunywanisha Sever agasaba yandi madiocese gufatira karorero kuri Muyinga na Ruyigi zamaze kwinjira mu ngendo inywanisha abanyagihugu Pierre Claver Barundi niho yarari abagiriwe nabi nibo bakwiye gutera intambwe ya mbere mu gusubiza hamwe ako niko kamo umusenyeri hakimu ntahondereye umwungere wa diyoseze katolika ya muyinga atera abagiriwe nabi mu bihe bitandukanye igihugu cy'u Burundi caciyemo hari kuri uwa gatandatu muri paruwasi muramba ahahimbarijwe umunsi wo kurekuriranira no gusubiza hamwe mukamara tubwiye ati nibaza guhereza ishikano cyawe ku ruhimbi ariko ukibuka ko mugenzi wawe agufitiye akajirya uraca rya shikanwa ryawe ngaho ubanza zigenda usubize hamwe na mugenzi wawe ubone kugaruka uhereza ishikano ryawe si wewe mufitiye akajirya niwe ntacyo wiyagiriza niwe yakugiriye nabi ariko uba ari wewe ugira intambwe ya mbere asigura ko wakoze nabi aba yarakomerekejwe n'icyo kibi kikamuhindanya agakenera uwumuremurura kira noneho ngo ni ukwigana yezu kirisitu yagiriye impuhwe abamubanze kandi batarinze kumusaba ikigongwe kabaye akaryo ko gushinga intahe ku basi basavye ikigongwe n'abagitanze hamwe n'abakijije abandi mu magume bari kumwe n'abarokotse kubera babanyegeje Che Claver ndayicariye arongoye umugwi w'ukuri n'ukurekuliranira mu Burundi agasaba abihebeye Imana kwama batanga inyigisho zifasha igihugu tumenye kwigisha dufashe igihugu twumve hari abarundi hari abakirisitu bakingira abandi iminsi yose hageze ubwimo abo barundi tubasanga mu bwoko bwose ayandi madiyoseze nayo ayahamagarira kwigana muri ngana ruyigi yatanguje inyigisho zinywanisha iyo paruwasi ya muramba ikaba yarasinzikajwe n'amagume kuko muri nyakanga umwaka w'igihumbi n'amajyana icyenda na mirongo icyenda na kane abantu bitwaje ibigwanisho bateye abakirisitu bari mu isengero hamwe n'isoko yaho ngaho nyene hagapfa abarenga ijana bakaba bashinguwe hamwe mu kibanza cubatsemo agasengero bise akabamaratiri Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro Isanganiro Isanganiro Iradiduza mu mabisi bita iyasi canke mu maprobogisi hakaba n'abandi barihisha amafaranga ibihumbi umunani igiciro cyashinzwe na leta mw'ibarabara rya bururi matana abagendesha imodokari zunguruza abantu yo mu bwoko bwa probogisi agwiriye muri iryo barabara barihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu by'amarundi kuri iryo barabara ry'ibirometero mirongo mirongo itatu n'umunani nta giciro citike ryo kuyunguruza kizwi nk'uko bivugwa n'abiyunguruza kuko ngo igihe ibitoro bitari bwabure barihishwa amafaranga ibihumbi bine by'amarundi co kimwe no mw'ibarabara rya bururi rumonge hari ibirometero mirongo itatu na bibiri hasigaye yarihishwa amafaranga ibihumbi bitanu canke arenga cane cane ku mugoroba abanyagihugu b'i bururi bakaba bashima ko igitoro kimaze iminsi kiza kiraboneka n'itike ryo kuyunguruza rikaba ryaciye rigabanuka bagereranije n'igihe hari mu bukene bw'igitoro ariko rero bakaba bidogera abunguruza abantu bamwe bamwe bishingira ibiciro bavuga ko batangazwa n'ingene barihishwa amafaranga ibihumbi bitanu kuva i gushika mu Rumonge hari ibirometero mirongo itatu na bibiri cyo kimwe na bururima matana hari ibirometero mirongo itatu n'umunani barihishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu by'amarundi ariko ku ibarabara rya bujumbura rumonge hari ibirometero birenga mirongo irindwi bakarihishwa ibihumbi bitandatu canke arenga gato abo bunguruza abantu basigura ko batarihishije ayo mafaranga bo bariko bakora bahomba kuko ngo buguruza abantu batarenga kuri bane canke abadashika kuri cumi kuko ngo aho muri ayo mabarabara hasanzwe hakorera amamodokari mato mato abo biyunguruza b'ibururi bagasaba ishingwa ry'ibiciro byo kuyunguruza mu mabarabara ya Bururi na Matana hamwe na Bururi Rumonge n'iyubahirizwa ry'ibiciro aho bisanzwe bizwi ibururi zinonzabimana radio isanganiro Zenonza mimana turagukengurukiye tuve mu bumanuko bw'igihugu tukubitire mu buraruko aho abakenyezi bo mu ntara ya Kayanza batowe mu matora y'abahuza bo ku mutumba ku bice birenga gato mirongo ibiri ku ijana jean marie vianney ndayishimiye umuhanuzi wa buramatara agirirwa amategeko ahamagara abakenyezi kwijukira kwitoza mu nzego ziserukira abandi ngo kuko icyo gitigi cy’abatowe batowe ari gito ugeranije n'abagabo batowe mukayanza twakura Patrick Nsengiyumva Kubwibaro dukesha jama Iviane ndayishimiye umuhanuzi wabura buramatara jejwe bijanye n'amategeko mu ntara Kayanza abakenyeza amajana 88 nibo batowe mu matora y'abahuza bo ku mutumba herutse kuba ku mitumba amajana 262 gize intara ya Kayanza ni ukuvuga ibice mirongo ibiri n'uduce mirongo ine n'indwi ku ijana ugereranije n'abagabo bo batowe bagera ku bihumbi bitatu n'ijana na mirongo ibiri na batandatu muri abo bakenyezi amajana umunani na bane batowe mu ntara ya kayanza ibyo biharuro byerekana ko amakomini yatowemo abakenyezi benshi ari nka muhanga hatowe abakenyezi bagera ku ijana na cumi n'indwi mu kayanza hatorwa ijana na cumi na batatu hamwe n'i gatara hatowe ijana na cumi na babiri Ni mu gihe muri Komine Kabarore hatowe abakenyezi mirongo icyenda na bane, Imatongo mirongo icyenda n'indwi, Igahombo mirongo indwi n'icyenda, Imuruta mirongo indwi na batandatu ndetse hamwe no mu Irango abakenyezi mirongo itandatu. Komine ya Butaganzwa niyo ubwa nyuma ku yandi makomine ku gitigiri cy'abakenyezi batowe kuko ho hatowe abakenyezi bagera ku mirongo itanu na batandatu gusa. Jean Marie Vianney Ndayishimiye umuhanuzi wa Buramatari ajejwe amategeko mu ntara ya Kayanza amenyesha ko ibice mirongo ibiri n'uduce mirongo ine n'indwi ku ijana tw'abakenyezi batowe ari gitigiri gito, agasaba amashirahamwe ajejwe guteza imbere w'ubukenyezi kurushyiriza guhimiriza abakenyezi kwitoza mu nzego zifata ingingo ntibarindire guhabwa ibibanza batitoje ansiraga kararongo ishyirahamwe ry'abakenyezi bahungutse afrabo mumfunyafunyo y'igifaransa mu ntara kayanza amenyesha ko babandanya guhimiriza abakenyezi ko mu gutera imbere kwabo bakwiye kumva ko n'uruhara rwabo mu kunywanisha abarundi ari ntangere akizera ariko ko mu minsi iza igiti gica bitoza n'abatorwa mu nzego zitandukanye kizorushiriza kwiyongera ni navyo Justine Komeza dusaba umuhanuzi babura amatara ajejwe ubutunzi mu ntara ya Kayanza akaba ari nawe warongoye ihuriro ry'abakenyezi muri iyo ntara ashikiriza asaba abakenyezi kurushiriza kwerekana ko uruhara rwabo mu guteza imbere igihugu mu bisata bitandukanye ari ntangere mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku radiyo Isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya amakoperative arenga amajyana umunani y'umugambi w'ikigo kijejwe gushyigikira urwarukango rwitunganiriza imigambi payeji aramaze gushika ku mitumba yose y'igihugu ku bihumbi bitandatu ategekanijwe bishyikirizwa n'umuhuzabikorwa w'icyo kigo payeji mu gihe haheze umwaka urenga icyo kigo gitanguye ku no gutanga ubuzi uburenga ijana buramaze gutangwa arutire kavabushi icyo kigo kijejwe gushyigikira urwaruka ngo rwitunganirize imigambi payeje kikaba gikwije umwaka n'amezi atanu gitanguye desire manirakiza umuhuzabikorwa w'icyo kigo aha aravuga ibyo bamaze gushikako twari dufisi ihangiro ry'uko d'ici 2024 tuba tumaze gufinansa amaproje de koperative agera ku bihumbi bitandatu uno munsi tukaba dufise amakoperative ya payeje ari kuri tere angana n'amajana umunani na mirongo itandatu n'atandatu ari mu ma activite menshi uwo muhuzabikorwa amenyesha kandi ko baza bageze ku bice cumi na bine ku ijana by'amakoperative dufise 866 projet de koperative kuri bihumbi bitandatu dutegerezwa gushira mu ngiro soit 14% 43 dufise ama PME 375 ku gihumbi kiri prévu donc un taux d'exécution de 37,5% hanyuma tukaba dufise ama projet 29 y'aba jeune entrepreneur à succès ku majana abiri yari ategekanijwe donc un taux d'exécution ya 14% nayo ku bijanye no gutanga ubuzi payeje ikaba imaze gutanga uburenga ijana kubwiza ubu tumaze gutanga stage zibiri mugabo icyiza uko aba babiri batubaruse stage baci baronka akazi hanyuma ama stage amajana abiri tugira tuyarukrite muri payeje muri oboha no muri izabu hanyuma tubicishije ku kigo abeje tukaba twaranshije appel a candidature ku ma stage angana n'igihumbi n'amajana umunani kuri uno mwaka payeje yo nyene ubwayo yahaye akazi abantu bangana ijana na mirongo irindwi n'umunani harimo abahugabo ijana na mirongo itatu na batanu n'abakobwa mirongo ine na batatu les emplois réellement déjà créés ni ijana na mirongo irindwi n'umunani tugeze kuri to d'execution ya budget twahawe a 33% mu makuru azokurikira tukaba tuzobabwira ibijanye nuko payeje yakoze kugira ntihagira bibaza ko ari umugambi ufasha urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi Arthur Kavabushi gitega radio isanganiro Ibyo rero bikaba byavugiwe mu ihuriro rigira kabiri ry'ugwaruka rw'incabwenge e, ryabereye mu ntara ya Karusi muri Nondwi mukanya ni bucana yandi ngaburo Buraca bugacana yandi mu ngaburo Inazi ni chamwa kirinda uruzuba kirinda n'amazi gipima ibiro biri hagati ya bibiri n'igice na bitanu jean paul uwineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo asigura ko ibyo icyo cyamwa cyisangije ari uko ari ikiribwa cyitungiye amazi muri cyo ngo gifise amamuko mu gihugu cya marezi bucanandi ingaburo na omer nduwayo ni cyamwa ngushuye gisa n'umuhondo cyamuka mu gihugu cya Malaysia jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo asigura ko igiti cyamugwa inazi kiri mu muryango w'ibigazi inazi ni icamwa ciza cyane gisanzwe kiva ku giti bita kokotye icamwa bita nwa dokoko gisanzwe gifise ishushangiro ibumbashe kikaba gishobora kusa n'umuhondo cyangwa gisa n'umutoto uhishiye iki giterwa rero ni igiterwa gisanzwe gifise amamuko muri malezi kikaba kiri mu muryango w'ibiti igiterwa cyangwa se ibyamwa bita parumase mu muryango w'ibigazi kikaba gishobora gupima uburebure bungana n'imetero mirongo ibiri uduga hejuru mbere gushyika ku mirongo itatu bivana n'aho carimwe icyamwa kinazi naco ubwacu gishobora gupima ibiro bibiri n'inusu gushika no ku biro bitanu bivana n'uburemere bwacu ariko akenshi kikunda gupima ibiro bibiri n'inusu ibiro bitatu bivana rero n'aho cakunze ku bw'uwo mushakashatsi umusoso w'ico camwa ni ukoreshwa cyane mu guhingura ibintu bitandukanye nk'amata n'ibindi kikaba gifise icyo bita igikono caco gisanzwe kigizwe n'utunyuzinyuzi na cyane cyane ku bintu bigize iyo nazi bita mezocarpe gishobora mbere kuba kiba kimeze nk'ibindi byabonye bikunda gukoreshwa nyine muri ubwo buryo hama kiba gifise icyo bita uruntu rw'imbere bita nwayo uruntu rwera andocarpe nuko ryo risanzwe rifise umusoso uribwa rikanigirira n'amazi ashobora kunyobwa amateka y'inazi berekana yuko ari icyamwa gikomeye cyane kubera yuko ahantu hashushe cyangwa se ahantu h'ibiyaga igihe hariho umuyaga uguma ukubeza ibiti bimwe bimwe bikagwa bigatemba ariko coco kiguma gihagaze icamwa cacu ni icamwa kidasanzwe naco kirashobora kuguma gitembera hejuru ku mazi kikamara igihe n'ibihe kigikomeye kitigeze cononekara hama iki camwa nyene berekana abahinga yuko cyamenyekanye na cyane cyane muri polinezi igihe bamara igihe arivyo bafungura imyaka myinshi cyane baca berekana yuko ko inazi isanzwe ari igifungurwa ikongera ikaba n'amazi ni ukuvuga ngo gifise umusoso kikongera kikagira n'amazi inani kubera ari igifungurwa kikanaba n'ikinyobwa ngo kirifashishwa cyane mu buryo butandukanye jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo yemeza ko icyo camwa gishobora no guhingurwamo ibyambagwa biciye ku tunyuzinyuzi tugize igikono cyacu ni hano amakuru twateguriye kuri uno murango aciye agarukira mwayashikijwe na romaride niyo yabivuze mukanya kanya n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwaramutse cyangwa mwiriwe bivana n'aho muherereye iduzwa ry'amapete mu kazi ryakigwa neza n'abakozi ba leta ibyo ni ibyandikwa n'ikinyamakuru burundu yeko inyuma y'ihindurwa rya domisande yo ku bwayo wahoze ari umushyikiranganji w'ikigega cya leta leta yaciye itangura ishyirwa mu ngiro rya politiki yo gukura ubusumbasumbane bw'imishahara akarorero ni iduzwa mapete mu kazi amahera ajyanye n'iryo duzwa yaranashyitse ku makonti y'abigisha antoine manuma umwe mu bahurikiye mu masendeka y'abigisha arashimishwa n'iyo ntambwe ku nk'uko bibandanya byandikwa n'icyo kinyamakuru ngo ni intambwe ikomeye n'ubwo impinga yoyo ikiri ndende mwishigwa mu ngiro ya politike yo kunganyisha imishahara nkuko Burundi eko ibandanye ivyandika iduzwa ry'amapete mu kazi bisigura guha agaciro akazi mu gutanga amanota ku bakozi aho hiyongera ko amafaranga ku mushahara uko umwaka utashe manuma agashimishwa n'utwigoro twa leta kuko abakozi ba leta batorohewe bitewe n'iduga ry'ibiciro byibonekeza muri no minsi asaba leta gutanga uturusho bijanye harimo no kuburonsa abakozi b'amashirahamwe leta isangwa ifise nk'umutahe imyaka itandatu irarangiye harindiranywe ishigwa mu ngiro rya politike yo gukura ubusumbasumbane bw'imishahara mu bakozi ba leta ibitegerezwa gushigwa mu ngiro n'ibindi bisata by'ubuzima bw'igihugu Ibituma haba imyitwarariko ku masendika y'abigisha ahurikiye mu runaniko sesona bitewe no gukwega amaguru mu ishigwa mu ngiro ry'icyo gikorwa nk'uko tubandanya tubisoma mu kinyamakuru burundiyeko icyo kinyamakuru cyandika ku bijyanye n'ubutunzi n'imibano nyine burundiyeko cyandika kandi cibaza n’imbu uburundi buri ko ku iyubakwa ry'ikivuko batazi raporo otonome mu gifaransa Burundi eko ivuga ko umukuru w'inama nyobozi y'ikivuko cya bujumbura yasabye ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'icyenda nzeru no mwaka ikibanza kigenewe kubakwamwo icyo kivuko bita poro autonome mu rurimi rw'igifaransa hamwe n'ahazohora hubakirwamwo amato manini manini bita chantier navare mu gifaransa ku kiyaga tanganyika kibanza gikenewe ni itongo rya leta riri mu kajaga komine mutimbuzi intara ya Bujumbura nk'uko burundiye ko gisozera mu kwandika amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru abasoma bataramenyekana baribye urukomba amazi ibikoresho mu nyubako itangirwamo inyigisho ku ishuri ry'ubuhinga n'ubutunzi rya muyinga riri ku mutumba mukoni ni muri komine n'intara ya muyinga byandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru ABP muri ABP bavuga ko hari mu ijoro ryo kuwa gatatu buca ari kuwa kane ku igenekezo rya 15 ku kwezi aho abasoma bafatanywe ibikoresho byinshi bitandukanye nk'ibikoresho byo kuririmba harimo inanga zibiri mu gifaransa bita piano amabafle abiri hamwe n'icyuma kivanga amajwi bita mixeur mu gifaransa eka n'ibindi bikoresho by'abanyeshure bari baraye ngaho baliko baja kwiga ku yandi mashure bigizwe n'amasakoshi arimo ibikoresho by'ishure imyambaro y'ishure impuzu zisanzwe hamwe n'ibindi byankenerwa by'umunyeshure wo mu ndaro nk'uko bibandanya byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru wa BP tukivuga amakuru ajanye n'indero ikinyamakuru La Voix de l'enseignant kibona ko igisata ca gatatu ca kaminuza l'école doctorale gifise uruhara runini mu bushakashatsi mu Burundi Ico kinyamakuru cyandika ko igihe hahimbazwa indu yahariwe kaminuza no mwaka w'ibihumbi 2022 ushora umwaka w'ibihumbi 2023 kaminuza y'u Burundi yarashikirije ibintu bitandukanye yaranguye muri byo harimo école doctorale gisata cya gatatu cy’amashuri ya kaminuza ibindi byashikirijwe n'ubushakashatsi bwakozwe n'abigisha b'abashakashatsi abanyeshuri bo mu gisata cya kabiri cya kaminuza mastora mu gifaransa canka abandi bashakashatsi ico gisata kigitangura kuva igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kane umwaka wa 2018 kuko vyandikwa kandi n'ikinyamakuru La Voix de l'enseignant umuce wa mbere w'abanyeshure ugeze ku musozo ahari handikwa ibitabo ivyo bita teze doctorale mu gifaransa hamwe n'ubushakashatsi bwinshi bumaze gushigwa habona ubu vuba ngo hagiye gutangura umuco ugira gatanu ibishikirizwa n'ico kinyamakuru nyene Ico gisata cya gatatu c'amashuri ya kaminuza Ecole Doctorale mu gifaransa gifasha mu kuronsa abigisha kaminuza y'u Burundi hamwe no mu karere Ico kinyamakuru kikababazwa no kubona indwi yahariwe kaminuza ititabiriwe n'abanyeshure benshi ba kaminuza abigi igisata ca gatatu ca kaminuza nibo hanini bitabiriye iyo yahariwe kaminuza. Ivyo nyene vyuko batitabiriye ni kimenyetso c'itandukaniro hagati y'abanyeshure biga kaminuza igisata ca mbere bita baccalaureat hamwe n'abiga igisata ca gatatu bita école doctorale mu gifaransa kubijanye n'imbono y'ubushakashatsi nkuko ico kinyamakuru c'indero la voix de l'enseignant kirangiza kivyandika ni hano rero turangirije amakuru makuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashikirijwe na Joe Vestine butoye na Leonce Bitariho ibihe byiza ngaho iwanyu naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru